Ezaburi ya kikumi ikumi na mukaga Kusimo mkama orugire omunaku Omkama ni mugonza kuba aulire eiraka lyange nebitako byange Haru kuba ampulirize Kityo ndamutakira oburora bwange bwona Orufuru bayire runtangire embajuzona Obutini bwenyanga bwankwata jegeje nashasha nayanja Ao niko kutakira ibara lyo mukama nti Waitu mukama nakutagiriza bandokole Omukama agira ekisha nobugorogoki Ruwanga waitu abamuganyizi Omukama alinda abetoya ya kanajegaire yandokora moyo gwange garuka omubiteeko byawe kuba mukama kukoleere bingi hakuba onyire omungaro zarufu amaisho gange wagaragaza amalira wampungya abuterezi aguma ntambukire omu mabona mukama omunsi yabarora nkaguma omukwikiriza kwange noro na yemireo nkagira nti obushasi bwankiza amani kanatinire muno nagamba nti abantu waza tibesigwa omkama na kumuhaki arwabiona enkuyanja ebyo ankoleere ndaretera omkama kiongo kye divai musime arwenshonga andokoire ndagobeshereza ebyo nalaganisize omukama omumaisho gabantu bebona omukama ashemererwa okufa kwabatakatifu be kweguzi omu mabonage mukama ndi mwiru wawe ndi mwiru wawe omwana wo muzana wawe leba onkomoroire empingo nije nkuongere ekitambo kyesimi nshube ntakire eibara mukama ndagobeshereza ebyo naraganisize omukama omumaisho g'abantu be bona omulirwe ensinga yo mukama omubantu bawe iwe Yerusalemu musingizo mukama haleluya